Розділ 9. Проміжний іспит. Вступ. Четвер. Завтра проміжний іспит. На сьогодні з уроками покінчено. Після того як Чебащіра Сенсей закінчила класну годину і покинула приміщення, Кощідо негайно приступила до дій. Вона дістала видруковані копії старих тестів, котрі я зробив у магазині, і піднялася з ними на подіум. Друзі, перед тим як ви повернетеся до гуртожитків, не будете проти затриматися на хвилинку. Усі, включаючи судо, зупинились і послухалися її. Це була роль, яку ані Харікіта, ані я не могли зіграти. Тільки Кушіда могла. Я знаю, що ви всі багато вчилися, щоб підготуватися до завтрашнього іспиту. В мене є те, що може вам допомогти. Я вам дещо роздам. Вона роздала бланки із запитаннями та відповідями учням, що сиділи за першими партами. Питання з екзамену? Ти як зробила Кушіда-сан? Хорікіта була спантеличена цим різким поворотом подій. Насправді це старі тестові завдання. Я отримала їх від третьокласника вчора ввечері. Старі завдання? А? Зачекай но. Ці питання будуть завтра на іспиті? Так. Правду кажучи, я почула, що ці питання були майже такими ж, що й минулого року. Отже, якщо ми завчимо це, то у тесті він безумовно стане в пригоді. Ого. Справді. Дякую, Кошідачан. Зрадівши, Іке обійняв свій тестовий бланк. Решта учнів так само не могли стримати свого піднесення. Якого біса? Якщо у нас є це, то який взагалі був сенс у тому навчанні? Поскаржився Ямаучі, розсміявшись. Схоже, я мав рацію. Судокун, постарайся якнайкраще. Так, вельми дякую. Це дійсно мені допоможе. Судо також радісно прийняв тестові бланки. Триматимемо це в секреті від інших класів. Не бійтеся. Робіть усе можливе, та прагніть до високого результату. Радісно і рішуче вигукнув Іке. Я згоден з ним. Немає причин відправляти підмогу ворогу. З піднесеним настроєм всі повернулися до гуртожитків. Кушіда сан, чудова робота. Щиро похвалила Хорікіта. Це було незвично. А, е, Справді, відповіла Хущіда. Я б ніколи не подумала про старі екзамени. Я також вдячна, що ти підтвердила їх актуальність. Це правда. Завжди самотня Хорікіта ніколи б не додумалася б до цього. Я просто зробила це заради друзів. Нічого особливого, сказала Кущіда. Крім того, я вважаю, що ти правильно вчинила, оголосивши це після уроків. Якби ти необачно розповіла про старі іспити раніше, можливо, усі втратили б мотивацію до навчання. Це лише тому, що я отримала їх так пізно. Якщо завтра на іспиті буде багато схожих питань, то, ймовірно, кожному вдасться отримати досить високі результати. Так, це також означає, що ми недарма вчились останні два тижні. Останні два тижні швидше за все були неймовірно довгими для суду та компанії. Сподіваюся, тепер вони більше звикли до навчання. Це було важко, але весело. Я не думаю, що тріо ідіотів це подобалося. Ну, ми зробили все, що могли. Наступний крок для цих трьох зводиться лише до їхніх зусиль. Я лише молюся, щоб я таки щось написав на іспиті. Що ж, з цим я вже нічого не міг вдіяти. Незалежно від того, як багато їх вчили і що вони продемонстрували під час навчальної групи, все залежить від їх праці на іспиті. Принаймні старі завдання їм сильно допоможуть. Ну що, повертаємось? Хорікіта тихо поглянула на Кущіду, поки та клала зошит у свою сумку. Кущідо сан. Що? Справді, дякую за все. Якби тебе тут не було, наша навчальна група не мала б успіху. Не хвилюйся про це. Я просто хочу потрапити у вищі класи разом з усіма. Тому то я й погодилася допомогти. Звертайся у будь-який час. Посміхаючись, Кущіда підібрала свою сумку і встала. Зачекай, я ще хочу підтвердити одну річ, сказала Хорікіта. Підтвердити? Якщо ти будеш продовжувати працювати зі мною заради нашого класу, то я маю у дечому впевнитись. Хорікіта подивилась прямо на кощіду, яка все ще сліпуче усміхалась. Ти ненавидиш мене, так? Ей, ей. Я не був певен, що вона хотіла спитати, але це було до смішного неочікуване. Чому ти так вважаєш? Ти не відповіла на моє запитання, бо це правда, так? Ха-ха, ти мене розкосила. Вона надягла сумку на плече і опустила руки. Кощіда подивилась в обличчя Хорікіті, не втрачаючи усмішки. Правильно, я справді ненавиджу тебе. Вона відповіла чесно, навіть не намагаючись збрехати прямо в очі. Хочеш, я скажу тобі причину? Ні, в цьому немає потреби. Цілком достатньо просто знати це. Я можу продовжувати працювати з тобою без вагань. Всупереч тому, що їй ще й не сказали, Хорікіта говорила спокійно.